Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. al Tukio la haki. mal Nini hilo tukio la haki? Wama adraka mal na nini kitakujulisha nini hilo tukio la haki? Kadhamat Thamud wa Ad bil qari'ah. Thamud na Ad waliukadhibisha msiba unaositusha. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Basi Thamudi waliangamizwa kwa balaa kubwa mno. Wa amma Ad fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah. Na maadi waliangamizwa kwa upepo mkali usiozuilika. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية aliyowapelekea masiku saba na siku nane mfululizo bila ya kusita utaona watu wamepinduka kama kwamba ni magongo ya mitende yaliyowazi ndani فهل ترى لهم من باقية basi je unamwona mmoja wao aliyebaki wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil na fir'auni na waliomtangulia na miji iliyopinduliwa chini juu walileta fa asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah wakamwasi mtume wa Mola wao mlezi ndipo yeye Mola akawakamata kwa mkamato uliozidi nguvu In لما طغى الماء حملناكم في الجارية maji yalipofurika sisi tulikupandisheni katika safina لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ili tuyafanye hayo kuwa ni waadhi kwenu na kila sikio linalosikia liyahifadhi فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة na itapopulizwa baragumu mpulizo mmoja tu وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة na ardhi na milima ikaondolewa na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja فيومئذ وقعت الواقعة siku hiyo ndiyo tukio litatukia وانشقت السماء فهي na mbingu zitapasuka kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu kabisa wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu na wanane juu ya hawa watakuwa wamebeba kiti cha enzi cha Mola wako mlezi yawma idhin تعرضون لا تخفى منكم خافية siku hiyo mtahudhurishwa haitafichika siri yoyote yenu فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه basi ama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema haya someni kitabu changu إني ظننت أني akhlaqin hisabiyah, hakika nilijua ya kuwa nitapokea hisabu yangu. fa huwa fi ishati radiyah, basi yeye atakuwa katika maisha ya kupendeza. Fi jannatin aliyah, katika bustani ya juu. Qutufuha daniyah, matunda yake ya karibu. Kulu washrabu hani'an بما aslaftum في ayamil khaliya, waambiwe kuleni na mnywe kwa furaha kwa sababu ya mlivyotanguliza katika siku zilizopita. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, na ama atakayepewa kitabu chake katika mkono wake wa kushoto, basi yeye atasema laiti nisingelipewa kitabu changu walam adri ma hisabiyah wala nisingelijua nini hisabu yangu ya laitaha kanat alqadiyah laiti mauti ndiyo yangelikuwa ya kunimaliza kabisa ma aghna anni maliya mali yangu hayakunifaa kitu halaka anni bighayri sultaniya, madaraka yangu yamenipotea. Khudhuhu faghullu mshikeni mtieni pingo Thumma aljahima sallu kisha mtupeni motoni. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku tena mtatizeni katika mnyororo wenye urefu wa dhiraa 70 In kwani huyo hakika alikuwa hamwamini Mwenyezi Mungu mtukufu wala yahuddu ala ta'amil miskin wala hahimizi kulisha maskini falaysa lahu alyawma hahuna hamim basi leo hapa hana jamaa wa kumwonea uchungu wala ta'am illa min ghislin wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni. La yakuluhu illa alkhatiun, chakula hicho hawakili ila wakosefu. Allahu akbar, Allahu akbar, la Suratul Haqqa Imeteremka maka. Sura hii tukufu inaeleza hali za kiyama na imetaja yaliyowasibu watu wa mataifa yaliyotangulia ya kuteketezwa na kuchukuliwa kwa nguvu na shida walipokadhibisha. Na imetaja namna litakavyopulizwa baragumu na mageuzi na kuondoka yatakayozisibu ardhi na milima na mbingu na yatakayotokea baada ya hayo ya kuletwa watu kwa ajili ya hisabu na kubashiriwa watu wa mkono wa kulia kwa malipo ya ukarimu na neema za daima watakazozipata na maonyo ya watu wa kushoto na adhabu chungu. Tena sura ikahitimisha kwa kutaja ukweli wa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam katika ujumbe aliyoufikisha na ukweli wa Qur'an ambao ndiyo ni haki iliyoyakini. Kiyama ni tukio litakalotukia kwa haki, yani kwa kweli ni nini hicho kiyama kitachotokea kweli na kitu gani kitakachokujuvya ukweli wake na kitakachokupa sura ya kitisho chake na shida zake kina Thamudi na kina Adi walikanusha kiyama kinachowagutua walimwengu wote kwa kitisho chake na shida zake ama Thamudi basi walihilikiwa kwa tukio lililopindukia mipaka yote kwa ukali wake na ama Ali waliangamizwa kwa upepo baridi na mkali. Mwenyezi Mungu waliwasalitisha nao muda wa masiku saba na siku nane zilizofuatana mfululizo. Utaona waliopatikana na upepo huo wamekuwa maiti kama magogo ya mitende yaliyokuwa matupu ndani yake. Masiku ni wingi wa usiku, siku wingi wake ni siku vile vile. Je, unamuona yeyote aliyebakia katika hao? Akaja Firauni na mataifa mengine yaliyokufuru kabla yake na wale jamaa walioacha mwendo wa haki na vitendo vya maumbile wakafanya vitendo vichafu kabisa hata miji yao ikapunduliwa juu chini. Kila umma katika hawa walimuasi mtume wa Mola wao mlezi. Naye Mwenyezi Mungu akawashika kwa kuadhibu kwa mshiko uliozidi ukali. Maji yalipozidi ukomo wake na yakapanda juu ya milima katika tukio la tofani ya Nuhu. Sisi tulikupandisheni, yaani kwa kuwapandisha wazee wenu wa asli katika safina inayokwenda baharini ili kulifanya tukio hilo la kuokoa waumini na kuwazamisha makafiri liwe zingatio na mawaidha kwenu na lihifadhiwe na kila sikio lenye kuhifadhi linalosikia litakapopulizwa baragumu kwa mpulizo mmoja na ardhi na milima ikaondolewa pahala ilipo na ikavunjwa mara moja siku hiyo ndiyo kitashuka cha kushuka na mbingu zitapasuka kwa kuondoka hukumu zake na sheria zake kwani siku hiyo zitakuwa dhaifu baada ya kuwa madhubuti zenye nguvu na malaika pembezoni mwake na wapo malaika wanane siku hii watakaobeba kiti cha enzi cha Mola wako mlezi juu ya malaika hawa wengine siku hiyo ndiyo mtaletwa kwa ajili ya kuhesabiwa wala haitafichikana siri yenu yoyote mliokuwa mkificha ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia Atasema, akiwatangazia furaha yake walio karibu naye, chukueni msome kitabu changu. Mimi nilikuwa na yakini tangu duniani kuwa nitapata hesabu yangu. Basi, nakajitayarisha nafsi yangu kwa mkutano huu. Basi huyo atakuwa katika maisha yaliyoenea kupendeza. Katika bustani ya pahali na daraja juu. Matunda yake ya karibu kwa kuyachuma, yani kuyatunda kuleni na mnywe kwa kula na kunywa kusio na karaha wala maudhi kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokwisha vitanguliza katika siku za duniani zilizopita ama mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto atasema kwa majuto na huzuni laiti kuwa sikupewa kitabu changu wala sikuijua hisabu yangu laiti kuwa kule kufa nilikokwisha kufa kungelikuwa ndiyo kumalizika kwangu kwa mwisho wala zisingelifufuliwa tena. Hapana chochote nilichokimiliki duniani kilichonifaa. Uzima wangu umenipotea na nguvu zangu zimenitoka. Watambi wa walinzi wa jahanamu mshikeni na mfungeni mikono yake kwenye shingo yake. Kisha msimtie popote ila ndani ya moto wa jahanamu. Kisha mfungeni kwenye mnyororo mrefu kabisa. Hakika huyo alikuwa hamsadiki Mwenyezi Mungu mtukufu wala hamhimizi yoyote kuwalisha maskini. Basi hii leo huyu kafiri hana jamaa wa kumtetea wala hana chakula ila usaha wa watu wa motoni ambao kwa hakika ni mchanganyiko wa damu na usaha. Hawakili chakula hicho ila wakosefu waliokusudia kufanya maasi yao na wakakakamia kuendelea nayo.